صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المؤمنون اوصيكم بتقوى الله تعالى وطاعته ومتابعه الرسول عليه الصلاه والسلام ايها الاسلام na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala walaqad faza almuttaqun hakika wacha Mungu ni wenye kufaulu hivyo hivyo na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na hivyo hivyo kujitenga na kujiweka mbali na bid'a wa dhalala na uzushi wa kila aina na upotevu. Ndugu zangu, bado tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao ni rukunu min arkani alislam Hivi tunavyokwenda ni kwamba tayari mwezi huu tushaukata kati, nusu moja imekwenda, imebakia nusu ya pili. Basi yoyote katika sisi aliyekuwa na mapungufu katika nusu ya kwanza muda bado anao kujifanyia istidrak kuwai na kurekebisha pale ambapo walipoteleza kwani alkamalu lillahi tabaraka wa taala kwani hakika ukamilifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sehemu ambayo kuna mapungufu jitahidi kadri ya uwezo wako kukamilisha hakika mwezi huu utakapoisha ukipata bahati ya kukutana tena na mwezi kama huu mwaka mwingine hautokuwa tena ni mwezi huu wa mwaka 1446 bali utakuwa ni 1447 ni mwingine kwa maana hiyo basi tutumie vyema muda uliobakia katika kujikithirishia kheri na baraka ndugu zangu yakulu nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam bunia lislamu ala khamsi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyosimulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ya kwamba amesema bwana Mtume wa sallama, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Nguzo ya kwanza ni kushuhudilia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kwa hakika Muhammadan Rasulullah ni mjumbe wa Allah ambaye yeye shughuli yake ametumwa kuja kuwafikishia kuja kuwaongoza waja kwa maelekezo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala wa iqami sala nguzo ya pili ni kusimamisha swala wa itai zaka na nguzo ya tatu ni kutoa zaka nguzo ya nne ni somo ramadhani na nguzo ya tano alhaji eh, alhaji baitillahi alharami liman istataa ilayhi sabila au kama qala sallallahu alayhi wasallam hizi ni nguzo tano sisi leo hii tuko katika nguzo hii moja ambayo ya somo Ramadhan lakini kutokana na wakati wetu ulivyo kipindi ambacho watu wengi tumekuwa katika hali nzuri tumekuwa katika ukarimu hali ya juu basi imekuwa ni vyema vile vile kukumbushana juu ya nguzo hii nguzo ya zaka nguzo ya kutoa zaka jambo la kutoa zaka nalo vile vile ni nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu katika nguzo tano nguzo iliyotangulia ni shahada thumma sala thumma zaka kabla Ramadhani baada ya swala ikaja zaka na Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea maeneo mbalimbali ndani ya Qur'ani yakisema wa aqimu salata wa atu zakat kwa hakika simamisheni swala dumisheni swala na mtoe zakat وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة wadhalika dinu alqayyima Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya kwamba hawakuamrishwa waja isipokuwa wameamrishwa kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na katika hali ya kumtakasia yeye ibada kwa maana ibada zote zifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na zifanye kwa ajili ya yoyote unafaa au yuqimu salat wayutu zaka na wasimamishe sala na hivyo hivyo watoe zaka utaratibu huo dhalika dinul qayyima basi hiyo ndiyo dini ya sawa sawa kusimamisha sala na kutoa zaka ni jambo la dini lilokuwa la sawa ni maamrisho ya Allah tabaraka wa taala kwa jambo hili la kusimamisha swala ni jambo ambalo limeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na hivyo hivyo limetolewa maelekezo na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam azaka tuukhadhu min aghniyaina wa turaddu ila fuqaraina zaka uchukuliwa kutoka kwa wale wenye uwezo miongoni mwetu uwezo wa kutoa zaka wale ambao wanamiliki wanamiliki mali mali ambayo iliyopitiwa na mwaka kisha ikawa imefika kiwango cha kutolewa zaka, au mtu ambaye amevuna mazao mazao yake yakawa yamefikia kiwango cha kutoa zaka, au mtu ambaye anamiliki mifugo, ana wanyama labda ng'ombe au mbuzi au ngamia kwa mashabaha dhalika kisha wale ng'ombe au ile mifugo ikawa imepitiwa na mwaka na tayari imefikia kiwango na idadi ya kutolewa zaka, basi watu hao inawajibika kwa wao kutoa zaka, na hiyo ni zakatul mal kama kala sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anasimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا بن جبل إلى اليمن أكيمتم صلى الله عليه وسلم alimtuma sahaba Muadh ibn Jabal alimtuma kumpeleka Yaman kwa ajili ya kwenda kufanya da'wa kwa ajili ya kwenda kuwa ni kadhi wa muallim na kwa ajili ya kuwa ni mwalimu wa kuwaelekeza watu wa maeneo hayo akamwambia Mtume saa salama akamwambia Muad kabla ya kuanza safari yake, faqal ud'uhum ila shahadati la ilaha illa Allah. La mwanzo utakapofika huko nilikokuagiza uelekee, ukikutana na watu wa maeneo hayo, basi walinganie watu watamke shahada ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Tabaan, na hili ndilo la mwanzo la mwanzo watu maduati wakifika maeneo kufundisha kwanza at-tauhidi kuamlisha watu kuwaelekeza watu waachane na shirki washikamane na kumpwekesha Allah tabaraka wa taala kwani hiyo ndiyo da'watul anbiya'i wal mursalin ndiyo ulinganizi wa manabii na mitume walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut kwa hakika tulipeleka katika kila umma mjumbe mjumbe huyo ikiwaambia watu wake muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na mjiepushe na kuabudia chochote sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala bwana mtume sallallahu alayhi wasallam فقال ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله fa inhum ata'uka lidhalika ikiwa wao watakubaliana na hayo watakutii kwa maana wataslimu wakishaingia katika dini ya Allah wakiwa na waislamu basi fa'alimhum anna Allah ta'ala iftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla wafundishe na waelekeze ya kwamba Mola wao Allah tabaraka wa taala amewafaradhishia wao sala tano ya eh, kila siku mchana na usiku fa inhum ata'u lidhalika fa'alimhum ikiwa watakutii katika hayo watasimamisha sala watadumu katika dini basi waambie kwamba anna Allah farada alaihim sadaqatan hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amewajibishia wao zaka sadaka ay azaka tukhadhu min aghniyaihim zaka hiyo huchukuliwa kutoka kwa wale wenye uwezo miongoni mwao, sio kutoka kwa wale matajiri aa, kutoka kwa watu wenye uwezo, kwa sababu tukisema kwamba kutoka kwa matajiri tunabana ule wigo na kuonekana kwamba ah, zaka ni ya matajiri tu, kumbe watu wengi waliopo katika miji yetu wanafaa na wana uwajibu wa kutoa zaka kwa mujibu wa vile vigezo na masharti ya zaka wala tuakhadhu min aghniyaihim kwamba zaka hiyo huchukuliwa kutoka kwa wale ambao wenye uwezo wa kutoa zaka miongoni mwao waturadu ila fuqaraihim na kisha hiyo zaka hurudishwa sasa ina maana ile zaka huchukuliwa ndani ya jamii hiyo na kisha hurudishwa ndani ya jamii hiyo ugawanywa na kupewa wanajamii husika kwa maana inakuwa ni jambo ambalo halijapotea baina ya wanajamii ya Kiislamu katika sehemu fulani. Ndugu zangu, swala la zaka ni katika mihimili mikubwa kabisa ya maendeleo ya jamii yoyote, maendeleo ambayo tunayataka katika dunia yetu. Maendeleo mahama yatakavyokuwa, yatakuwa yanategemea mali kuwa ni moja ya mihimili ya maendeleo hayo. Imaru kauni, kuendeleza miji yetu, kuendeleza jamii zetu, wakadha basi mambo hayo yote yanahitajia mali na mali ya kwanza msingi kabisa ni mali inayopatikana kutokana na zaka ambayo tuukhadhu min aghniyaikum wa turaddu ila fuqaraikum وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه أنا سيما alikuja bwana mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akamwambia mtume sallama akhbirni bi'amalin yudkhilni aljanna ewe bwana mtume sallam naomba unifahamishe naomba unifahamishe amali matendo matendo ambayo nikiyatekeleza matendo hayo basi matendo hayo itakuwa ni sababu ya kuingizwa peponi faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallama taabudu llaha wala tushriku bihi shaia la mwanzo muabudu Allah na wala usimshirikishe na chochote ni maneno mazito sana haya na ni maneno ambayo tunayakariri mara nyingi mno kutokana na ule umuhimu umuhimu wake na kuyaacha haya kuna hatari iliyokuwa kubwa na hiyo ndiyo dawa ya mitume kama aslahna dhalika akamwambia tabudu llaha wala tushiriku bihi shaia muabudie Allah na wala usimshirikishe na chochote <coughs> watuqimu sala watuti zaka watasili rahim simamishe swala hivyo hivyo utoe zaka kisha uunge udugu haya ni maneno ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamwambia yule aliyemuuliza mina sahaba yakimwashiria katika hayo kutoa zaka kizungumza mtume sallam na shahada kizungumzia sala ataigusia zaka kwa nini kwa ule umuhimu wa zaka fi mujtamaati almuslima umuhimu wa zaka katika jamii ya Kiislamu ndugu zangu zaka hii kadri tulivyoona uwajibu wake na umuhimu wake bali sahaba Allah ta'ala alayhi waliipa umuhimu mkubwa katika zama zao baada ya wafati nabii sallallahu alayhi wasallam wa hadha khalifatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhu wa huwa Bakr Siddiq radiyallahu anhu annahu yaqul law qatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alipopewa uongozi wa kuwa ni khalifa baada ya kufa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam watu wengi katika jamii zilizokuwa zikizunguka Madina waligoma kutoa zaka, wakisema ah, hatuwezi kutoa zaka kwa sababu yule ambaye alikuwa anapokea zaka shakufa, wale ule wajibu wa zaka umeisha. Wakagoma kutoa zaka, na wengineo wakarudi nyuma kutoka katika dini yao. Akasimama Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akaamrisha akaamrisha kufunga bendera za vita kwa ajili ya kwenda kukabiliana nao hao. Kwa nini? Kwa kuacha kwao kutoa zaka. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu akawa anamzuia, anaambia inakuwaje bwana, hao mbona ni Waislamu? Hao ni Waislamu, iweje tunyanyuke twende tukakabiliane nao? fakala Siddiq radhiallahu ta'ala anhu والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة na hapa kwa Allah ikiwa mimi ndio kiongozi basi nitakabiliana na kila yoyote yule ambaye atakayetofautisha baina ya sala na zaka kuonesha kwamba ule umuhimu wa jambo hili akaendelea akasema fa inna zakata haqqul mal fahamuni ya kwamba hakika ya zaka ni haki ya mali haki hiyo inabidi itolewe itekelezwe watu watoe zaka sio watu wanalimbikiza katika akaunti zao au wanalimbikiza katika mazizi yao au wanalimbikiza katika maghala yao La, ah, bali watoe kuwapa wale wanaostahiki akaendelea Bakari Siddiq radhiallahu anhu kusema wallahi law mana'uni iqalan kanu addunaha ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lakataltuhum ala man'ihi na apa kwa Allah lau wakizuia kutoa kamba ndogo tu. Kamba hiyo ni katika jumla ya ile zakari alikuwa katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mimi hao nitapigana nao, nitapeleka majeshi kwenda kupigana nao mpaka watoe hicho kiasi kidogo. Kamba wekezuia, tutakabiliana nao. Haya ni maneno ya nani? Ya khalifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abubakari Siddiq radhiyallahu anhu, mwanzo kabisa wakati anachukua imara wakati anachukua uongozi wa kuongoza waislamu baada ya wafati nabii sallallahu alayhi wasallam kuonesha kwamba jambo hili ni jambo la lazima ni jambo la wajibu na jambo hili na mtu yoyote ambaye atakayezuia au atakayekataa kutoa zaka yale ambayo yaliokuwa ni haramu kwake sasa imekuwa ni halali yafanyike dhidi yake kama vile alivyokusudia kuyafanya Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu kwa wale waliokataa kutoa. Enyi yaani ndugu zangu, hakika zaka wa khaswa katika mwezi huu, mwezi ambao nyoyo zimetulia, nyoyo zimerudi kwa Mola wao Allah tabaraka wa taala, watu wamekuwa na ikramu ya hali ya juu, basi kubwa kabisa ni kusimama kutoa zaka kubwa kabisa. Naam, tunaona sadakati mbalimbali watu wanatoa tende, watu wanatoa kababu, watu wanatoa maji, watu wanatoa kila aina. Vitu vidogo vinatolewa na vikubwa, lakini ifahamike lile kubwa kabisa la wajibu la kutolewa, ikiwa ndani ya mwezi huu vizuri zaidi, au wakati mwingine kwa mujibu wa ule utaratibu, basi ni zaka, ni kutoa zaka ya mali. Hakika mali zenu nyinyi hazitopungua kwa sababu ya kutoa zaka, wala nyinyi mali zenu hizo mlizokuwa nazo hamtokuja kuziona nyingi mpaka siku mnaingia kaburini wewe na mali yako na akaunti yako una shilingi ngapi una milioni ngapi una laki ngapi una bilioni ngapi una trilioni ngapi hazitokuja kuwa nyingi kwako wewe ni nani ambaye anaweza akasema mimi zangu ni nyingi inatosha hakuna kila kila siku ukiamka jana ulikuja duniani hapa ukiwa wewe huna hata pempazi huna nepi nepi huna umezaliwa kama ulivyo huna kitu imekwenda umemiliki imekwenda umemiliki zile namba zikawa zinaongezeka katika akaunti yako zimeongezeka zinaongezeka na kila siku ukiangalia ukichungulia unasema na unafurahi utosheki na autotosheka zitaongezeka zita hata zifike vipi kwa hiyo tutoe zaka ni wakati wetu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 Mimi nina zaka yangu tayari, sitapiga mahesabu. Baada ya kupiga mahesabu, sasa nimpe nani? Allah tabaraka wa taala amelielezea hilo, amewafafanua hao <clears throat> ndani ya surati Tauba aya ya 60. Aya ya 60 Allah tabaraka wa taala amewafafanua ambao hao ndio ambao wanaopewa zaka kinyume na hao la hapana na hili ni kuondoa ule utata ambao upo na maeneo mbalimbali na Qur'ani mnaona linapokuja swala la mali Allah tabaraka wa taala anafafanua ukiangalia katika mirathi ukiangalia katika mirathi Allah subhanahu wa ta'ala na surati an-nisa amefafanua ile mirathi ya msingi kabisa tayari amefafanua yote kwamba wewe amekufa baba yako unastahili kitu gani kiasi gani katika hiyo mali ya baba yako wewe amekufa mumeo wewe amekufa mkeo wewe amekufa mwanao unastahili kitu gani katika mirathi hiyo ili kuondoa utata kwa sababu zuyina linnasi hubu shahawati minan nisa'i walbanina والقناطير المقنطرة من alkhayl musawama kwa sababu watu wamepambiwa kupenda wanawake na kupenda mali huu ni ugonjwa uliomo ndani ya vifua vya watu ugonjwa wa kupenda mali sasa uliondoa utata birafaktihi wa rahmatihi Allah subhanahu wa ta'ala akalifafanua kwamba nani nisije kaanza migogoro eh inakuwaje bwana mbona mimi sipewi ah, ah, wewe upewe na wewe unastahili au ah, upewe tu kwa sababu nyoyo hizi zinapenda mali wewe unataka upewe umo sasa haya yamo ndani ya sura hii surati tauba aya ya 60 Allah anasema inna masadaqatu lilfuqara hakika ya zaka stahiki kupewa zaka ni mafakiri walmasakin kisha maskini inapokuja katika Qur'an katika lugha za kisheria inapokuja miambatana kati ya fakiri na maskini kuna tofauti manake fakiri anakuwa ni muhitaji zaidi kuliko maskini inaweza kuwa kwamba huyu fakiri ni mtu ambaye kama hatapata tonge lake la kula mchana au atapata miogo ya kufuturu usiku hajui itakuwaje daku la, la, la alfajiri hajui na kama atapata daku hajui itakuwaje ile itakuwaje iftari yake maskini anaweza kuwa navyo lakini havimtoshi wakagusagusa yeye na wanawe mwisho wa yote wakaamua ah, ah, kuongeza kiasi kikubwa cha maji kila mtu anywe vikombe vitatu vitatu vya maji ili kwamba kuziba lile pengo kwa maji akajua kwamba katika daku nayo hapa, lakini itakuwaje siku kesho katika iftari Kwa hii ni katika milango kutofautisha. Ama anapokuja mmoja, lugha za kisheria zitamtaja mmoja, fakiri au maskini, basi wanaingia wote wawili, fakiri na maskini. Kwa hao wanastahiki kupewa zaka, kwa maana wanastahiki kupokea. Kama wewe mungu usije ukapokea, wala amilina alaiha, na wale watendaji ambao wanatenda katika idara ya zaka ikiwa kuna idara maalum au wale ambao wanasimamia katika ule ugawaji au ukusanyaji wa zaka hata ikiwa na uwezo kwa sababu wao alama yao ni ile kazi ya kukusanya zaka basi wanastahiki vile vile walmuallafati qulubuhum na watu ambao wenye kutia nguvu nyoyo zao ima kwa kusilimjana au kwa maslahi fulani yaliyokuwa ndani mbele yao wa fi hivyo hivyo walgharimina wa fi sabilillahi eh si hao tu vile vile watumwa na hivyo hivyo wenye madeni wa fi sabilillah na wale waliokuwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala haya ni makundi manane wabni sabili na mtoto wa njia mtoto wa njia kwa maana yule aliyeharibikiwa na aliyeharibikiwa akiwa njiani amesafiri kutoka nyumbani kwake anaenda mji fulani akafika sehemu akapoteza au akaibiwa akawa hana namna basi huyu anastahiki kupewa zaka ili kwamba eh, ile gharama zimfikishe huko anakokwenda katika safari yake hiyo yenye waislamu fahamuni ya kwamba faridhatan min Allah hilo ni jambo la faradhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alimun hakim Allah anayajua yote Allah anayajua yote yenye mnayoficha Allah anajua viwango vya pesa zenu, anajua viwango vya mifugo yenu na nafaka zenu anazijua nyinyi. Na vile vile hakimu kwa kuweka eh, utaratibu huu kwamba ameweka utaratibu wa sawa hii, na hawa ndio wanastahiki kupokea zaka. Ndugu zangu, kwa vile azaka inafungamana na mali, basi Allah subhanahu wa ta'ala ameweka adhabu kali mno kwa mtu ambaye hataki kutoa zaka mtu ambaye amegoma kutoa zaka Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum wasihesabu wasidhania kwamba wale ambao wanaofanyia ubakhili katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichowapa min fadli kutokana na faudila zake kwamba kufanya hivyo huwa khairan lahu ni kheri kwao bal huwa sharrun lahu bali hiyo ni shari kwao unapozuia wewe kutoa hiyo ni shari hesabu kama wewe kutoa zaka mwaka huu hesabu mali yako inakabiliwa na janga huenda ikaangamia na kupotea huenda kwa kumbana misukosuko mikubwa mno ya kuporomoka limadha kwa sababu umezuia kutoa zaka mali yako itoa hiyo ni fadhila Allah amekupa kwa maana hiyo itekeleze katika njia yake toa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyoona Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba hiyo bal huwa sharru lahu hiyo ni shari kwa wao sayatawakuna ma bakhilu bihi yawm alqiyama shar duniani aishi duniani tu siku ya kiyama watatwikwa watatwikwa ile mali ile itatengenezwa kama joka alafu mtu atatishwa kichwani kutwikwa ni kubebeshwa mzigo ambao tofauti na kilo zako mfano wewe una kilo 80 ukabebeshwa mzigo wa kilo elfu moja wa kaifa tamshi utatembeaje kwa hiyo itakuwa ni miongoni mwa adhabu ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري من آتاه الله مالا fahamuni ya kwamba anasema mtume wenu sallallahu alayhi wasallam yule ambaye Allah atakayempa mali wala yuaddi zakatahu na akawa akutekeleza zaka ya hiyo mali basi mtu huyo muthila lahu yawmal qiyamati shujaan aqra atafananishiwa siku ya kiyama na joka kubwa mno adhabu yake atatengenezewa joka kubwa mno hilo joka hilo yudhawikuhu yawmal qiyama thumma yaqul atatishwa hilo ni joka kubwa lenye sumu kali kisha atapikwa mtu huyo si mwingine ni bakhili yeye ambaye anaiangalia mali yake anachungulia anarudi shekhe kwani zaka hivi zaka inakuwaje kuwaje anachungulia ah bwana zaka ni lakini unajua a ah, a ah, toa zaka wewe acha falsafa za kionani anaendelea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thumma yaqul kisha lile joka litakuwa linasema linamwambia ana maaluka ana akanzuka ana maaruka ana kanzuka ana maaruka ana akanzuka Allah subhanahu wa ta'ala mali za watu mbakhili wasiotoa zaka wala sadaka atazigeuza kuwa ni joka litakuwa linawaambia maneno haya mimi ndio ile mali yako na mimi ndio ile hazina yako uliokuwa unafanya ubakhili sasa leo utapambana utajua mbichi na mbivu leo. Ana maluka ana kanzuka, haya ni maneno ya joka litakalosema siku ya Kiyama. Enyi ndugu zangu, tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao watu wamerejea kwa Allah tabaraka wa taala, tutekeleze yale mambo ya sunna na vile vile kutekeleza yale ya faradhi ya faradhi miongoni mwayo kwenye uwezo wa kutoa zaka ni kutoa zaka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله